Jorj Orwell Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa. 3-bob Hosilni yig'ib terib olish uchun juda qattiq mehnat qilishga to'g'ri keldi. Hayvonlar jonlarini jabborga berib astoydil ishladilar. Mukofotlar ham olishdi. Zero hosil ham ular mo'ljalidan mo'lroq bo'lgan edi. o'roq va panshaxa kabi ish qurollari odamlarga ikki oyoqlilarga moslashtirilganligi sababli ham hayvonlar anchagina qiynaldilar ularni to'rt oyoqlab ishlatishning ham iloji yo'q edi hayvonlar nima qilishlarini bilishmasdi cho'chqalar bu mashaqqatlarni ham yengib o'tishga yo'l ko'rsatdilar hamma hayvonlar aqlli deb hisoblangan cho'chqalar orqasidan ergashishardi otlar fermaga qarashli dalalar maydonining hajmini aniqladilar ekin ekiladigan yerlar hisobini olishdi hayvonlar pichanlarni o'rish yig'ishtirish to'plash raqamlash ishlarini jons va uning xizmatkorlariga qaraganda tez va sifatli bajarishdi cho'chqalarning o'zlari ishlamadilar aqlli bo'lganliklari tufayli ham bajarilayotgan ishlarga rahbarlik qilib turdilar bokser va klover o'zlarini ixtiyoriy ravishda aravalarga qo'shishdi endi ularga suvliq jugan arg'amchi va qamchining keragi yo'q edi aravaga yuklangan pichanning og'irligidan otlar dala yo'lida zo'rg'a qadam tashlardilar cho'chqalar ular orqasidan yurib chu o'rtoq deyishardi to'xtashlari kerak bo'lgan paytlarda esa tir o'rtoq derdilar cho'chqalar hayvonlarning nimjonlariga pichanlarni ag'darib turishni topshirdilar hattoki o'rdak va tovuqlar ham jazirama quyosh olovida kun bo'yi ishladilar tumshuqlari bilan somon yig'ishtirdilar hayvonlar jons va uning xizmatkorlari hosilni yig'ib olishga sarflaydigan odatdagi muddatdan ikki kun oldin ishni tugatishdi bu yil har yildagiga nisbatan ko'p hosil to'plangandi inson hukmronligi davridagidek isrofgarchilikka yo'l qo'yilmadi tovuqlar va o'rdaklar o'tkir ko'zlari bilan daladagi qolib ketgan hamma donlarni cho'qib terib oldilar ular sidqi dildan ishlardilar o'g'irlik qilishni xayollariga ham keltirmadilar hatto boshqa hayvonlar bilan birgalikda ishlayotgan mushuklar ham o'g'irlik qilmadilar yoz bo'yi fermadagi har bir ish osonlik bilan qiynalmasdan silliqqina bajarildi ferma hayoti soat millaridek bir tekisda borardi hayvonlar o'zlarida yo'q xursand edilar shu davrgacha bu qadar to'kinchilikni orzu ham qilmagandilar fermadagi berilayotgan oziq ovqatlar yetarli bo'lib uning ustiga nihoyatda mazali va lazzatli bo'lardi o'z-o'ziga xizmat qilish tashkil qilindi. Hayvonlar doimo norozi bo'lib ming'irlab yuruvchi egalaridan qutulishgandi. Lekin xo'r va hayvonlarga boqimanda bo'lgan insonlar fermadan quvilganidan so'ng hayvonlarning yemishlari odatdagidan mo'lroq edi. Oldingi davrlarga qaraganda hayvonlar me'yoridan ortiq dam olishardi. Bo'sh vaqtlardan qanday foydalanishni bilishmasdi. Ko'p muammolarga duch kelishardi. ayniqsa makka jo'xorini yig'ishtirish uni yanchish shabadada shopirib donani ajratib olishga qiynalardilar chunki fermada makka jo'xori donani ajratib beradigan mashina yo'q edi lekin cho'chqalarning aqli bokserning kuchi bilan muammolar bartaraf qilinardi bokser tortiladigan va itariladigan ishlarni deyarli o'zi bajarardi bor kuchini ishga solardi hamma hayvonlar bokserga havas qilishar uning ishlaridan hayratlanishardi aslida u mister jons hukmronlik qilgan paytlarda ham yaxshigina ishlardi hozir esa yakka o'zi uchta otning vazifasini bajarardi fermadagi barcha og'ir ishlar bokserning zimmasiga yuklatildi tongdan shomga qadar tortardi sudrardi va itarardi har doim ish qaynagan joylarda hoziru nozir bo'lardi u tongni qutlab olgan xo'roz qichqirig'i bilan birga uyg'onar va ish kuni boshlanmasdanoq ishga shoshardi men ko'proq va kechagidan ko'ra yaxshiroq ishlashim kerak deb o'ylardi bokser shuning uchun ham oldida ko'ndalang bo'ladigan qiyinchilik va muammolardan qo'rqmasdi ishlash ishlash va yana ishlash degan chaqiriqqa og'ishmay amal qilardi boshqa hayvonlar ham qarab turishmasdi imkoniyat va qobiliyatlariga qarab mehnat qilishardi tovuqlar va o'rdaklar hosili yig'ishtirib olingan daladan besh qop makka to'pladilar mister jons hukmronligi davrida odatga aylanib qolgan janjallashish qizg'anish bir birini suzish tishlash tepish kabilar deyarli yo'qolgan edi hech kim ularning ishidan norozi ham bo'lmasdi moli ertalab uyqudan uyg'onishga qiynalardi boshqalardan ozgina bo'lsa ham kechroq o'rnidan turish maqsadida ishdan ertaroq qaytib tuyoqlarini tozalab olardi mushukning ham odati g'alati edi umumiy qoidalarga rioya qilishni istamasdi ish boshlanishi bilan yo'qolib qolardi uni topib bo'lmasdi ish tugab hamma hayvonlar daladan qaytib kelganlarida esa hech nima bo'lmaganday sekingina paydo bo'lar va hamisha asosli uzr topardi so'ngra ko'zlarini mo'ltillatib mehr bilan shunday miyovlardiki uning gapiga ishonmaslikning aslo iloji yo'q edi qari benyamin qo'zg'alondan keyin ham o'zgarmagandi mister jons davridagidek juda sekin va qaysarlik bilan ishlardi ish buyurilgan paytda hech qachon yo'q demasdi lekin shoshilmasdi ham qo'zg'alon va uning natijalari haqida o'ylashni yoqtirmasdi hayvonlar jonsning quvilganidan xursand emasmisan deb so'rashardi u esa beparvolik bilan hamma hayvonlarga qaraganda eshaklarning uzoq umr ko'rishi haqida so'zlardi gapining oxirida o'lib yotgan eshak murdasini hali umri bino bo'lib hech bir hayvon ko'rmaganligini qayta qayta ta'kidlardi farosatsizlik va mantiqsizlik bilan berilgan javoblar oldida hayvonlar sukut saqlashga majbur bo'lishardi yakshanba kunlari ish bo'lmasdi odatda bu kuni hayvonlar dam olishardi nonushta qilishgach biror soatlar chamasi vaqt o'tganidan so'ng tantanalar boshlanardi snowball missis jonesning yashil ipakdan qilingan eski dasturxonini eski tuskilar saqlanadigan omborxonadan topib olgandi dasturxonning bir chekkasida hayvon shoxi va tuyog'ining oq rangdagi surati bor edi dasturxon fermaning bog'iga o'rnatilgan uzun tayoqqa bayroq sifatida ilindi tantanalar boshlanishidan oldin bayroq baland ko'tarilardi ferma hovlisi ustida hilpirayotgan bayroqqa snoubol g'urur bilan tikilardi va hayvonlarga shunday tushuntirardi o'rtoqlar hayvon fermasi bayrog'ining rangi yashil bu esa angliyadagi yashil dalalarning ramzidir bayroqlardagi tuyoq va shoh surati esa hayvonlarning yaqin kunlarda tashkil qilinadigan respublikasining gerbidir bayroq ko'tarilishi bilan fermadagi hamma hayvonlar majlis deb ataladigan umumiy yig'ilish uchun molxonaga to'planardilar bunday majlislarda kelasi haftaning ishlari rejalashtirilardi kun tartibiga qo'yilgan masalalar muhokama qilib qarorlashtirilardi qarorlar har doim cho'chqalar tomonidan chiqarilardi boshqa hayvonlar esa qarorni qay yo'sinda tasdiqlashni va qanday ovoz berishni o'rganardilar snowball va napoleondan boshqa hayvonlar qabul qilinayotgan qarorlarning mazmuni bilan qiziqishmasdi ikkala cho'chqa muhokamada faollik ko'rsatishardi ular har doim qizg'in bahslashar tortishishar va hech qachon kelisholmasdi biri taklif bersa ikkinchisi rad etardi buni hamma hayvonlar sezib turardi hatto mevazorning orqa tomonini nafaqaxo'r hayvonlar uchun dam olish bog'iga aylantirish shuningdek turli hayvonlarning nafaqaga chiqish yoshi haqidagi muhokamalarda ham bir qarorga kelolmasdilar majlislarni angliya hayvonlari qo'shig'ini jo'r bo'lib kuylash bilan tugatishardi tushlikdan keyin esa hayvonlar hordiq chiqarishardi cho'chqalar hayvonlarning buyumlari saqlangan omborxonani shtab kvartiraga aylantirishgandi kechqurunlari ferma uyidan olib kelgan kitoblarni o'qishar hamda temirchilik duradgorlik kabi hunarlarni o'rganishardi snowball hayvon qo'mitalari tashkil qilish bilan shug'ullana boshladi u ishlab charchamas butun kuch quvvatini shu ishga sarflar edi tovuqlar uchun tuxum ishlab chiqarish qo'mitasi sigirlarga dum tozalash ittifoqi yovvoyi o'rtoqlar uchun qo'lga o'rgatish qo'mitasi kalamush va quyonlarning qo'lga o'rganishi nazarda tutilgan edi qo'ylar uchun jun oqartirish harakati kabi uyushmalarni tuzdi shuningdek savod chiqarish darslarini ham boshlab yubordi snobol tomonidan tuzilgan qo'mitalar deyarli o'zlarini oqlamadi ayniqsa yovvoyi o'rtoqlarni qo'lga o'rgatish qo'mitasi ko'p faoliyat ko'rsata olmadi qisqa muddat ichida tugatildi yovvoyi hayvonlar yashash tarzini o'zgartirmadilar aksincha ko'rsatilgan moddiy yordam va hurmatdan foydalanib qoldilar uning o'rniga mushuklarni qo'lga o'rgatish qo'mitasi tuzildi bu qo'mita ham bir necha kun faollik bilan ishladi qo'mita a'zolari tomonidan tomda o'tirgan mushuklar va mushuklarga yaqin kelgan chumchuqlar orasidagi munosabatni yaxshilash masalasi ko'rildi hamma hayvonlar va parrandalarning teng huquqligi bir birlariga o'rtoq ekanliklari ta'kidlanib tomgi chumchuqlarning ham erkin qo'na olishlari haqida qaror qabul qilindi lekin chumchuqlar mushuklar bilan o'rtoqlasha olmadilar chunki bu qarorga ishonish qiyin edi savodsizlikni tugatish ishlari qizg'in borardi bu sohadagi muvaffaqiyatlar sezilib turardi kuzga qadar fermadagi hamma hayvonlar yozish va o'qishni turli darajada o'zlashtirib oldilar cho'chqalar hamma hayvonlardan ko'ra yaxshiroq yozishar va o'qishardi bu sohada ilg'orlik qilishardi itlar o'rtacha o'rgandilar lekin ular yetti qoidadan boshqasini o'qishga qiziqishmasdi myurel itlardan ozgina tuzukroq o'qirdi ko'pincha axlatlar ichidan topib olgan ro'znoma parchalarini boshqalarga o'qib berish bilan shug'ullanardi benyamin cho'chqalar kabi o'qishni yaxshi o'zlashtirdi lekin o'rgangan narsasini yozish va o'qishga bo'yni yor bermasdi tanballik qilardi klover esa butun alifboni o'rgandi lekin so'zlar tuzib yoza olmasdi bokser a b v g d harflarini o'rgana oldi xolos u tuyoqlari bilan yerga a b v g d harflarini berilib chizardi bu mashg'ulot bilan band bo'lgan kezlari quloqlari dikkayib ketardi boshi likillardi alifbodagi bu besh harfdan keyingilarini eslashga bor kuchi bilan harakat qilardi lekin hech xayoliga keltira olmasdi bir necha marta ye yo j va z ni yozishga urinib ko'rdi lekin bu harflarni o'rgangunga qadar avvalgi besh harf a b v g d yodidan ko'tarildi u o'zi uchun besh harfni o'zlashtirishning o'zi yetarli ekanligini tushundi va o'rganishni to'xtatishga qaror qildi bokser o'rgangan harflarni esidan chiqarib qo'ymaslik uchun har kuni bir ikki marta ularni yerga yozardi moli esa ismini yozish uchun ishlatiladigan to'rtta harfdan boshqasini o'rganishni <laughs> istamasdi bayrahalardan harflarning shaklini yasab ismini yozardi gullar bilan atrofini yasatardi so'ngra uning atrofida aylanib zavqlanardi shakllarga va gullarga huzur bilan tikilardi fermadagi boshqa hayvonlar ham besh harfdan boshqasini o'rgana olmadilar tentakroq fahmi farosati yetarli bo'lmagan hayvonlardan qo'ylar tovuqlar o'rdaklar yetti qoidani ham o'zlashtira olmadilar Snowball o'ylab ko'rib yetti qoidaning bittasini kamaytirish mumkin ekanligini ya'ni qonunning birinchi va ikkinchi moddalarini birlashtirish mumkin ekanligini o'rtaga tashladi moddalar qayta ko'rib chiqilib quyidagi holatga keltirildi to'rt oyoqlilar do'st ikki oyoqlilar dushman bu dedi snowball hayvonizmning eng muhim asosidir buning mohiyatini har bir hayvon chuqur anglay olsa insonning ta'siridan qutulishi shunchalik oson bo'ladi avval qushlar bu fikrga qo'shilmadilar chunki ularning ham faqat ikki oyoqlari bor edi lekin snowball bu moddaning to'g'ri ekanligini asoslab berdi o'rtoqlar dedi snowball qushning qanoti uchish odamlarning qo'llari esa ushlash uchun yaratilgan odamning hayvonlardan farqlanib turadigan yagona tomoni ham qo'lidadir odamlar hayvonlarga qiladigan hamma yomonliklarni qo'li bilan amalga oshirishadi narsani qo'li bilan yaratadi qushlarning qanotlari esa faqat uchish uchungina xizmat qiladi shuning uchun ham qushlarning qanotlarini oyoq kabi qabul qilishingiz kerak Qushlar snoubolning uzundan uzoq va jimjimador, balandparvoz so'zlarining ma'nolarini anglamadilar. O'zlarini tushunganday ko'rsatishib, qonunning yangi moddasini qabul qilishdi. Barcha hayvonlar xayrixohlik bilan moddalarni o'rgana boshladilar. Molxona devoriga yozilgan 7 modda ustiga ko'zga ko'rinadigan yirik harflar bilan to'rt oyoqliklar do'st, ikki oyoqliklar dushman deb yozib qo'yishdi. Hamma hayvonlar bu moddani yod olishdi ayniqsa bu modda qo'ylarga yoqib qoldi fermadagi dalalarda o'tlab yurganlarida boshlarini tez tez ko'tarib to'rt oyoqlilar do'st ikki oyoqlilar dushman deb jo'rlikda marardilar soatlar davomida bu mashg'ulotni davom ettirishar va bu mashg'ulotdan charchashmasdi napoleon snoubol shug'ullanayotgan qo'mitalar bilan qiziqmadi uning o'ylashi bo'yicha snoubolning qo'mitalari katta yoshdagi hayvonlar va ularning manfaatlari uchun mo'ljallangandi yoshlarning ma'lumot olishlariga esa e'tibor qaratilmagandi pichan hosili yig'ib terib olinganidan keyin jeysi va bluebell to'qqizta laychani tug'ib berishdi napoleon kuchukchalar ko'krakdan chiqqanlaridan so'ng onalaridan ajratib olib ularning tarbiyasi bilan shaxsan o'zi shug'ullana boshladi kuchukchalarni omborxona tomi ustidagi narvon bilan chiqiladigan cherdak ichiga qo'ydi laychalar o'sha yerda o'sa boshlashdi hatto fermadagi hayvonlar ularning borligini ham unutib qo'ydilar fermadagi sigirlardan sog'ib olinayotgan sutlarning qayerga ishlatilayotganligi qattiq sir tutilardi keyinchalik esa hayvonlarning o'zlari ham bunga e'tibor bermay qo'yishdi sutlar cho'chqalarning ovqatlari uchun ishlatilardi mevazordagi maysalar ustida to'kilib yotadigan olmalarni hayvonlar teng baham ko'rishardi cho'chqalar olmalarni yig'ib olish va omborxonaga keltirishga buyruq berishdi bu voqea hayvonlar orasida norozilik keltirib chiqardi cho'chqalar hayvonlar orasida uyg'ongan norozilikni yo'qotish uchun tushuntirish ishlarini boshlab yubordilar bu harakatga napoleon va snowball ham qo'shildi skuiler tushuntirish ishlarini olib borish uchun safarbar qilindi o'rtoqlar dedi u cho'chqalar bu ishlarni o'zlari yoki o'zlariga imtiyoz yaratish uchun qilishyapti deb o'ylamang aslida biz cho'chqalar sut va olmani yoqtirmaymiz bizning yagona maqsadimiz salomatligimizni saqlab qolishdir sut va olmalar tarkibida cho'chqalarni sog'lomlashtiruvchi kuchli moddalar bor o'rtoqlar bu fanda ilmiy jihatdan asoslangan biz cho'chqalar esa o'zingizga ma'lum aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi hayvonlarmiz hayvon fermadagi hamma ishlarni tashkil qilish esa gardanimizga yuklatilgan biz kechani kecha kunduzni kunduz demay farovon yashashingiz uchun xizmat qilamiz ha bizning sut ichishimiz va olmani tanovvul qilishimiz o'zimiz uchun emas sizlar uchundir agar sog'lig'imiz yomonlashib hayvoniy burchimizni bajarishda pand beradigan bo'lsa nima bo'lishini tasavvur eta olasizlarmi nazarimda tasavvur eta olmaysizlar o'rtoqlar u holatda jons hayvon fermasiga qaytib keladi ha jons qaytib keladi albatta sizlarning orangizda hech bir hayvon jonsning qaytib kelishini istamasa kerak skuyler nihoyatda ta'sirchanlik bilan so'zlardi dumini likillatib u tomondan bu tomonga olib borib kelardi jonsning qaytib kelishini hayvonlar istamasligi skuyler uchun tuyoqlarining ostidagi yerni bosib turganday ayon edi shu sababdan ham buni alohida ta'kid bilan gapirardi bu esa hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishning ishonchli va sinalgan usuli edi shunday qilib cho'chqalarning sog'lig'ini saqlab qolishining zaruriyat ekanligi hayvonlarga ayon bo'ldi hayvonlar bunga ishonishdi sut va olmalar faqatgina cho'chqalar uchun ishlatilishiga rozi bo'lishdi to'rtinchi bob yozning oxirlariga kelib manor fermasida ro'y bergan voqea atrofdagi fermalarga tarqaldi snoubol bilan napoleon boshqa fermadagi hayvonlarni o'zlariga qo'shilishga unday boshlashdi boshqa fermalarda yashayotgan hayvonlarga qo'zg'olonning dasturi va uni amalga oshirishning o'ziga xos yo'llarini o'rgatish uchun kaptarlar uchirildi ayniqsa angliya hayvonlari qo'shig'ini o'rgatish kaptarlarning asosiy maqsadi bo'lishi kerakligi obdan uqtirildi fermadan quvib yuborilgan mister jons esa ko'p vaqtini vellingdondagi qizil sher pivoxonasida o'tkazayotgan edi pivoxo'rlarga o'z fermasidan o'zining hayvonlari quvib yuborganliklari haqida alam bilan gapirardi vahshiylashib ketgan hayvonlarning adolatsizliklari haqida tinimsiz so'zlardi pivoxonaga yig'ilgan dehqonlarning ayrimlarini unga rahmi kelardi lekin ular mister jonsga yordam berishni o'ylashmasdi ham ba'zi pivoxo'rlar esa mister jonsning fojiasidan foyda izlashardi hayvon fermasining yaqinida Foxwood deb nomlangan ferma joylashgan edi. Ferma egasi Piltington nihoyatda mas'uliyatsiz va uning ustiga landavor odam bo'lib, fermadagi ishlarga e'tiborsizlik bilan qarardi. Atrofidagi fermerlar bilan kelisha olmasdi. Mr. Jonesni haydab yuborgan hayvonlar bilan ham munosabati yomon edi. Ko'p vaqtini asosan baliq ovlash bilan o'tkazardi. Ov qilishni juda yaxshi ko'rardi. yilning to'rt fasliga xos ov mashg'ulotlari bilan shug'ullanish uning doimiy ishi edi natijada kattagina maydonni egallagan ferma qarovsiz holatga kelgandi fermaning bog'lari va mevazorlari chakalakzorlarga aylanib ketgandi yaylovlar yangilanmasdi yaylovlar atrofidagi to'siqlar buzilgandi umuman aytganda qarovsiz qoldirilgan fermaning ahvoli xarob edi hayvon fermasi yaqinidagi fermalardan yana biri yer maydoni kichikroq bo'lgan pinchfield fermasi bo'lib uning holati yaxshigina edi ferma egasi frederik uddaburonligi va qattiqqo'lligi bilan nom chiqargandi sud jarayonlarida hamisha yutib chiqishi bilan mashhur edi savdo ishlarida ham usta o'zi bilan muomala qiluvchi sherigini qat'iy fikrga egaligi va dadilligi bilan lol qoldirardi pilkington fredrik bilan hatto umumiy manfaatlari yo'lida ham kelisha olmasdi ular doimo qattiq janjallashib yurishardi lekin ikkalasi ham hayvon fermasida ro'y bergan voqeadan juda qo'rqishardi fermalardagi hayvonlarning xabardor bo'lib qolishlarini aslo istashmasdi shuning uchun ham har ikkalalari yuz bergan voqea haqida hayvonlarning xabar topishlarini va muhokama qilishlarini qattiq nazorat ostiga olishgan edi fermani hayvonlar boshqara olishlariga frederik ham pilkington ham shubha bilan qarardi hammasi ikki haftadan keyin tugaydi buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishardi ular hayvon fermasi degan nomga toqat qilolmasdilar bu ferma haqida gap ketgan paytlarda hanuzgacha manor ferma deb atashardi manor fermada hayvonlar bir birlari bilan urushmoqdalar ular orasida ocharchilik boshlangan degan xabarlarni tarqatishardi lekin vaqt o'tgan sari hayvonlarni bu ma'lumotlarga ishonishga majbur qilishlari befoyda ekanligini sezib qolishardi shuning uchun ham hayvonlar orasida avj olayotgan voqealar ya'ni hayvonlarning hayvonxo'r va odamxo'rligi bir birlariga qizdirilgan taqa bilan azob berayotganlari ayollarni esa o'rtada ekanligi haqidagi xabarlarni tarqatisha boshlashdi odamlar hayvonlar qo'zg'olonining tabiati qonunlariga zidligini ta'kidlashardi hayvonlar esa bu xabarlarga ishonishmasdi odamlarni quvib yuborib ularning ishlarini o'zlari bajarayotgan hayvonlar va hayvon fermasida ro'y berayotgan voqealar haqidagi soxta xabarlar ovozasi tezlik bilan atrof fermalardagi hayvonlar orasida yoyilib borardi yil bo'yi qo'zg'olonlar sharpasi fermalar bo'ylab kezib yurdi qo'lga o'rgangan buqalar yovvoyilashdi qo'ylar esa to'siqlarni buzishardi sigirlar paqirlarni tepishardi otlar panjalar ustidan sakrab o'tishdan bosh tortishib to'siqlar oldida to'xtashib hurpayib olishar va ustlariga minib olgan odamlarni irg'itib yuborishardi angliya hayvonlari shitob bilan yashin tezligida boshqa fermadagi hayvonlar orasida tarqalib borardi insonlar ashulani eshitganlarida toqat qilolmasdilar sochlari tikka bo'lib ketardi qo'shiqning bemaza ekanligi so'zlari o'rinsiz ishlatilganligini isbotlashga harakat qilishardi axlatga irg'itib yuboriladigan mag'zavaga o'xshagan ashulani qanday qilib hayvonlar maroq bilan kuylashayotganlariga aqllari bovar qilmayotganligi haqida kuyinib gapirishardi agar fermadagi hayvonlar aytishayotganligini sezib qolishadigan bo'lsa darhol to'xtatishib ayovsiz kaltaklashardi lekin hayvonlar orasida tezlik bilan yoyilib borayotgan ashulani ham to'xtatishning iloji yo'q edi qushlar to'siqlar ustida hushtak chalib chug'urlashardi kaptarlar qayrag'och daraxtlarining ustiga qo'nib olib huv quvlashardi hatto temirchilik ustaxonasidagi tovushlar va cherkovning qo'ng'iroqlarining tovushlari ham qo'shiq ohangiga moslashtirilgan edi odamlar hayvonlarni sehrlab olgan bu qo'shiqni eshitganlarida ertangi kunlari haqida bashorat qilinayotganday qo'rqib ketishardi oktyabr oylarining boshlari edi hayvonlar makkajo'xori poyalarini o'rib bir joyga to'plab navlarga ajratayotgan edilar kaptarlar guruhi hayvon fermasi hovlisiga uchib kelib bezovtalik bilan yerga qo'ndilar ular jons va uning xizmatkorlari Foxwood va Pinchfield fermasida ishlovchi 6 odam hayvon fermasining 5 ga bo'lingan temir panjarali darvozasiga kelib tutashuvchi arava yo'lidan kelayotganliklari haqidagi xabarni keltirgandilar. Odamlarning oldida qo'lidagi miltiqni mahkam ushlab, shaxtam va dadil qadamlar bilan Jones kelayotgandi. Boshqa odamlarning qo'llarida esa tayoqlari bor edi. ular hayvon fermasidagi qo'zg'olonni bostirish uchun kelayotganliklarini hayvonlar bilishardi lekin bu kutilmagan voqea edi ular mudofaaga tayyorlanishga majbur bo'ldilar fermadagi uylarning biridan yuliy sezar o'z qo'shinlarini qanday boshqarganligi haqidagi kitobni topib olib mutolaa qilgan snobol ferma mudofaasining rahbari edi u shitob bilan harakat qila boshladi qat'iy va keskin buyruqlar berdi bir necha daqiqalar ichida hayvonlar o'z o'rnilarini egalladilar odamlar fermaga yaqinlashib qolganlarida snowball birinchi hujumni boshladi hamma kaptarlar jami o'ttiz beshta kaptar bor edi odamlar ustidan uchib axlatlarini to'ka boshladi odamlar o'zlarini himoya qilish uchun qo'llarini boshlariga soyabon qildilar shu payt to'siqlar orqasida yashirinib yotgan g'ozlar tezlik bilan chiqib ularning boldirlarini cho'qiy boshladi bu snowball tomonidan qo'llangan yengil harbiy usul edi odamlar tayoqlari bilan g'ozlarni haydashdi snowball ikkinchi hujumni boshladi myuril benyamin va hamda qo'ylar odamlarning yo'llarini to'sib boshlari va shoxlari bilan suzishdi benyamin odamlar atrofida aylanib kichik tuyoqchalari bilan odamlarning duch kelgan joyiga tepardi odamlar ham bo'sh kelishmasdi hayvonlarni tayoqlari bilan urib nahal qoqilgan etiklari bilan tepardilar hayvonlar snowballning chekinish belgisini bildiruvchi chiyillagan tovushini eshitishlari bilanoq ferma ichkarisiga orqalari bilan qaytdilar odamlar g'alaba sho'ridan mast bo'lib baqirib yuborishdi va tartibsiz ravishda hayvonlar orqasidan quva boshladilar snoubol kutgan voqea yuz berayotgan edi odamlar ferma ichkarisiga olib kiruvchi darvoza oldiga yetay deganlarida pistirmada turgan uch ot uch sigir va cho'chqalardan boshqa hamma hayvonlar ularning orqa tomonida paydo bo'ldilar snoubol hujum qilishga ishora berdi chekinayotgan hayvonlar birdaniga orqaga qaytdilar bir zumda hayvonlar odamlarni orqa va old tomonidan o'rab olishdi va darhol hujum boshlashdi snoubolning o'zi esa jonsning ustiga bostirib kela boshladi jons miltig'ini snoubolga to'g'irlab turib tutdi jons miltig'ini snoubolga to'g'irlab turib snoubolning orqasini yalab o'tib qonli iz qoldirdi uning orqasidagi qo'y ag'darilib ketdi vazni to'qson besh kilogramm bo'lgan snoubol zarb bilan kelib jonsni tepib yubordi u uyilib yotgan axlat ustiga uchib tushdi miltig'i qo'lidan chiqib o'zidan nariroqqa otilib ketdi oyoqlarini osmonga ko'tarib turib bokserning bor ovozi bilan kishnashi juda dahshatli edi u muskullariga bor kuchini to'plab turib taqa qoqilgan bahaybat tuyoqlari bilan odamlarga hamla qilardi uning birinchi zarbasi foksfud fermasida xizmat qiluvchi otboqarning boshiga tushdi otboqar ko'lmak suvga chalqanchasiga ag'darilib nafas ichiga tushib ketdi buni ko'rib turgan boshqa odamlarning yuragi orqasiga tortib ketdi va tayoqlarini qo'llaridan irg'itib yuborib orqa oldilariga qaramay qochishdi ular qo'rquvdan o'zlarini yo'qotib dag' dag' titrardilar hayvonlar qochayotgan odamlarni taqib qilardilar har bir hayvon o'z holicha odamlardan qasos olishardi shoxli hayvonlar suzar tepar tishlar va odamlarni tuyoqlari ostiga olib ezg'ilardilar shoxlari esa odamlar tanasining ichiga botib kirardi hattoki tomda o'tirgan mushuk ham bir odam ustiga to'satdan sakradi va o'tkir tirnoqlarini uning bo'yniga botirdi odam baqirib yubordi odamlar hayvon fermasi hovlisidan qochib katta yo'lga chiqib sharmandalarcha chekinib borardilar g'ozlar galasi ularga yetib olib g'ag'alashib oyoqlarini cho'qiy boshlashdi odamlar jon jahdlari bilan qochishdi bokser ferma hovlisidagi iflos ko'lmak suv ichida yotgan oshxona xizmatchisining tanasini qimirlatib ko'rdi tirikligini bildiruvchi biron nishon ko'rinmadi oyoqlari jonsiz edi o'lmasligi kerak edi dedi bokser alam bilan tuyoqlarim ostiga qachon taqa qoqilganini unutib ham qo'yibman hissiyotga berilmang dedi Snowball o'rtoqlarcha uning yelkasiga qo'lini qo'yib uning yarasi hanuzgacha ochiq edi qon chakillab tomib turardi urush urushdi deb davom etdi Snowball. u qurbonsiz bo'lmaydi ko'pincha urushning o'qiga yaxshi hayvonlar duch kelishadi men esa o'limni hattoki odamlar o'limini ham xohlamayman shu payt hayvonlar orasidan qaysi biridir molli qayerda u yo'qku deb so'radi haqiqatdan ham ular orasida molli ko'rinmasdi odamlar mollini yarador qilganliklari yoki uni o'zlari bilan asir tushirib olib ketganliklari haqida vahimali o'ylar hayvonlarni bezovta qilardi mollini qidira boshladilar uni otxonadagi supi ustiga o'rnatilgan oxur ichidagi pichan orasiga boshlarini suqib olgan holda topdilar miltiq tovushlaridan vahimaga tushgan moli otxona ichiga qochib kirib yashirinib olgan edi hayvonlar molini topib ferma hovlisiga qaytganida ko'lmak ichida yotgan oshxona xizmatchisi yo'q bo'lib qolgan edi hushiga kelib qochib ketgan edi hayvonlar yovvoyi ehtiros ichida bir birlariga so'z bermay jang payti ko'rsatgan qahramonliklari haqida shovqin solib gapira boshlashdi so'ngra qo'lga kiritilgan g'alabani nishonlash tantanalarini boshladilar ferma hovlisidagi bayroqni baland ko'tarishdi angliya hayvonlari qo'shig'ini bir necha marotaba takrorladilar so'ngra jang payti o'q tegib shahid bo'lgan qo'yni ko'mish marosimini o'tkazishdi marosimda snobol qisqagina nutq so'zladi hayvon fermasini saqlab qolishimiz uchun jonimizni ham fido qilishga tayyor turishimiz kerak deb nutqini tugatdi qo'yning qahramonligi boshqa hayvonlar uchun ibrat bo'lishi kerakligini ta'kidladi qo'yning jangda shahid bo'lish sabablariga alohida urg'u berdi qo'y dafn etilgan qabr boshiga buta ekishdi keyingi kuni o'tkazilgan majlisda hayvonlar bir ovozdan qahramon hayvon harbiy ordenini ta'sis etish haqidagi qarorni tasdiqlashdi snoubol bilan bokser bu ordenning dastlabki laureatlari bo'lishdi bronzadan qilingan bu orden mister jons hukmronligi vaqtida yakshanba va bayram kunlari otlarni bezatish uchun ishlatilardi hayvonlar uni omborxonadan topgan edilar jangda halok bo'lgan qo'yga esa o'limidan so'ng 11 darajali qahramon hayvon ordenini berishdi bo'lib o'tgan jangni abadiylashtirish ustida ham ko'p tortishishdi nihoyat molxona jangi deb nomlashga qaror berishdi jang bo'lib o'tgan ferma hovlisi yaqinida molxona joylashgan edi hayvonlar Mr. Jonesning miltig'ini loy ichidan topib olishdi fermada miltiq o'qlari saqlanishini bilishardi uni qidirib topdilar miltiqni bayroq o'rnatilgan yog'och tagiga o'rnatishga qaror qilindi miltiq yil davomida ikki marta otiladigan bo'ldi birinchi marotaba molxona jangining yilligini nishonlash maqsadida oktyabr oyining 12 kunida ikkinchi marotaba esa qo'zg'alon g'alabasini bayram qilish sharafiga yilning eng uzun kunida osmonga qarata o'q uziladigan bo'ldi beshinchi bob qish yaqinlashgan sari moli ko'p tashvishlana boshladi deyarli har kuni ishga kech qolib borardi har safar uxlab qolganligini aytib uzr so'rardi va butun tanasining zirqirab og'riyotgani haqida shikoyat qilardi lekin ishtahasi karna edi turli bahonalar bilan ishdan erta ketardi farosatsizligi shundoqqina sezilib turgan yuzini ko'lmak suvga solib uzoq uzoq tikilib qolardi hayvonlar orasida molining qilmishlari haqida turli mish mishlar ham yurardi kunlardan bir kuni ferma hovlisida dumini o'ynatib aylanib yurgan molini somon kovshayotgan klover imlab chaqirdi moli dedi u mening sizga aytadigan jiddiy gapim bor bugun sahar payti hayvon fermasi bilan foksford fermasi oralig'iga qo'yilgan to'siq oldida sizni ko'rdim lekin to'siqning orqa tomonida mister pilkington ishchilaridan biri turganini sezdim u siz bilan nima haqidadir gaplashardi hatto burningizni silashiga ham ruxsat berdingiz tinchlikmi moli nima gap tuhmat qilmang bunday voqea ro'y bergani yo'q dedi moli tuyoqlari bilan depsinib turib moli yolg'on gapirmang tumshug'ingizni haqiqatdan ham silatmaganman deb qasam icha olasizmi dedi klover gapingiz to'g'ri emas dedi moli ko'zlarini yerga tikkan holda u kloverning ko'zlariga qaray olmasdi moli kloverning oldida uzoq tura olmay yaylovga o'tlagani ketdi kloverning kallasida esa bu voqeani boshqalarga aytsammi yoki yo'qmi degan fikrlar g'ujg'on o'ynay boshladi u otxonaga kirib moli yotadigan supaga solingan somonni tuyog'i bilan ag'darib ko'rdi somon tagiga bir necha oq qand va har xil rangdagi lentalar yashirilgan edi bu voqeadan uch kun o'tgandan so'ng moli yo'qolib qoldi hayvonlar uning qayerda ekanligini uzoq vaqt bilisholmadi bir necha hafta o'tgandan keyin esa kaptarlar billingdonning bir chekkasida molini ko'rganliklari haqida xabar keltirdilar u pivoxona yonida to'xtab turgan qizil va qora rangga bo'yalgan chiroyli aravaning shotilari orasida turardi shaxmat nusxa matodan shim kiyib olgan va nihoyatda semirib qorinlari osilib ketgan chertsa yuzlaridan qon tomadigan bir mayor molining tumshug'ini silardi va unga qand berardi molining tanasidagi mo'ylarning yaqindagina qirchishlanganligi sezilib turardi sochlariga qizil lenta bog'langan edi molining hayotidan mamnunligi sezilib turardi bu xabarni eshitgan fermadagi hayvonlar molining nomini ikkinchi marta tilga olmay qo'ydilar yanvar oyida ob havo juda qattiq keldi yer temir metindek muzlagan dalada ishlashning hech iloji yo'q edi katta molxonada ketma ket majlislar o'tkazila boshladi kelasi yilda olinadigan hosilning rejalari cho'chqalar tomonidan tuzilardi cho'chqalar fermada ro'y berayotgan siyosiy voqealarni nazardan qochirmasdilar hayvonlar bu tartibga ko'nikishgandi cho'chqalar tomonidan chiqarilgan qarorlar ko'pchilik hayvonlar tomonidan tasdiqlanishi shart edi hayvonlarning o'ziga ham qarorlar ustida bosh qotirmasliklari yoqib tushardi lekin snobol bilan napoleon hech bir masalada kelisha olmas edi ular o'rtasidagi kelishmovchiliklar kuchayib borardi agar ulardan biri fermaning ekin ekiladigan maydoniga arpa ekishni taklif qilsa ikkinchisi buni albatta rad etib suli ekish foydali ekanligini isbotlardi agar biri dalaning tuprog'i faqat karam ekish uchungina yaraydi desa ikkinchisi bu yerga umuman ekin ekib bo'lmaydi yerga oldin ishlov berish kerak derdi har ikkalasining ham tarafkashlari bo'lib majlislar janjalga aylanib ketardi bir masala qayta qayta muhokama qilinardi snobol hayvonlarning aqlini o'g'irlaydigan chiroyli nutqlar bilan ko'pchilikni ishontira olardi ammo napoleon ovoz to'plashda uddaburonlik qilardi qo'ylar unga yaxshigina yordam berardi ular tortishuvni diqqat bilan kuzatib napoleonning fikrlarini doimo qo'llab quvvatlab turardilar qo'ylar snoubolning nutqlarini eng muhim va ta'sirchan joylarida uzib qo'yib ikki oyoqliklar dushman to'rt oyoqliklar do'st deb ma'rashardi bu bilan boshqa hayvonlarning diqqatlarini o'zlariga tortishardi snowball jonsning uyidan fermer va molboqar jurnalining eski sonlaridan birini topib olgan edi uni qayta qayta o'qirdi hayvon fermasini rivojlantirish uchun turli rejalar tuzardi ferma yerlari atrofiga zovurlar qazish va mog'orlab ketgan ovqat qoldiqlarini qayta ishlatish haqida foydali maslahatlar berardi hayvonlar axlatlarini dalalarga o'zlari tashlashlari haqida kompleks reja tuzdi va uni hayotga tatbiq qilishga urina boshladi snobel tomonidan taklif qilinayotgan takliflarni napoleon tan olmasdi ularning o'rniga o'zining loyihalarini ham bermasdi u haddan tashqari bosiq edi aftidan kimnidir yoki nimanidir kutayotganga o'xshardi ular orasidagi shamol tegirmoni haqidagi tortishuv ayniqsa juda keskin bo'ldi snoubol quriladigan shamol tegirmoni uchun hayvonlar turadigan joydan uzoqroq bo'lgan kichkinagina bir tepalikni taklif qildi tepalikni o'rganib chiqib shamol tegirmoni qurilishi uchun shu joyning qulayligini isbotlab berdi quriladigan shamol tegirmoni dvijok yordamida ishlab hayvonlar yotadigan supalarga yorug'lik berishi hamda qish oylarida hayvonlar yotadigan binolarni isitishi ko'zda tutilgan edi snowball shamol tegirmonining bug'doyni unga aylantirishi elektr mashinalari yordamida sigirlarni sog'ish haqida to'lqinlanib gapirardi ferma jons hukmronligi davrida ham ibtidoiy mashinalar bilan ishlardi hayvonlar snobol va'da qilayotgan mashinalar haqida eshitmagan ham edilar shuning uchun ham hayrat bilan quloq solishardi yaylovda o'tlab yurib qilingan suhbatlar davomida snobol hayvonlarni lol qoldirdi kelgusida yaratiladigan turli elektr mashinalarni tasvirlab berib hayvonlarning aqlini shoshirardi oradan yetti hafta o'tganidan keyin shamol tegirmonining loyihasi tayyor bo'ldi snobol shamol tegirmoni loyihasi bilan bog'liq mexanikaga oid bilimlarini mister jonsga qarashli bo'lgan uch kitobdan o'rganardi har bir erkak o'z oilasi zaruriyatidan kelib chiqib ming bir hunarni bilishi kerak deb hisoblardi ayniqsa g'isht terish qo'lidan kelmaydigan birorta ham hayvon bo'lmasligi kerak deb o'ylardi shamol tegirmonining loyihasini chizish uchun mister jons davrida yangi tug'ilgan qo'zilarni parvarishlash uchun ajratilgan xonani tanladi xonaning poli tekis edi shuning uchun ham ish kabinetiga aylantirgandi snoubol xonada kun bo'yi qolib ketardi o'qiyotgan kitobining kerakli sahifasining bir tomoniga tosh bostirib qo'yardi ikkinchi sahifasini esa panjalari orasiga olardi ikkinchi oyog'i bilan esa qo'lga chizilgan loyihani mukammallashtirib borardi dumi esa devor soatining toshlari kabi u yoqdan bu yoqqa borib kelardi ba'zan boshini ko'tarib xursandchilik bilan eh deb yuborardi bora bora shamol tegirmonining tishlari va parraklari loyihada mukammallashib borardi chigalliklar yechila borib shamol tegirmonining loyihasi xona polining yarmidan ko'pini egallab oldi boshqa hayvonlar chizmalarga umuman tushunmas edi shunga qaramay chiziqlarga qiziqsinishib obdon tikilishardi boshlarini chayqab hayratlanishardi loyihaning tayyor bo'lishini esa intiqlik bilan kutardilar hech bo'lmaganda kuniga bir marta hayvonlar aqlli snoubolning chizma chizishini tomosha qilish uchun kelishardi hatto hech nimaga aqli yetmaydigan tovuqlar va o'rdaklar ham loyihalarga qiziqishardi hayvonlar bo'r bilan chizilgan chizmalarni bosib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qadam tashlashardi faqat napoleon kelmasdi xolos napoleonning shamol tegirmoni qurilishiga qarshi ekanligini hamma hayvonlar bilishardi uning o'zi buni oshkora aytgan edi shunga qaramasdan kunlardan bir kuni kutilmaganda loyihani tekshirib ko'rish bahonasi bilan snobl ishlayotgan xonaga kirib keldi atrofni sinchiklab qarab chiqdi loyihani ham yaqin kelib kuzatib chiqdi so'ngra burnini bir necha marta tortib ko'zlarining qiri bilan snoubolga ma'nodor nazar tashladi va birdaniga oyoqlarini ko'tarib turib loyiha ustiga siyib yubordi so'ngra lom lim demasdan orqasiga qaytib ketdi fermadagi hayvonlar allaqachon ikki guruhga ajralib ketgan edilar ular shamol tegirmon loyihasi va uning qurilishi haqida baqirib chaqirib janjallashishardi snowball qurilishning og'irligini inkor etmasdi toshlarni kesish ulardan poydevor va devorlar ko'tarish oson ish emasligini tan olardi qurilish uchun yelkan generator va kabellar kerakligini ta'kidlardi lekin ularni qayerdan sotib olishni aytmasdi hatto hayvonlar astoydil mehnat qilsalar qurilishni bir yilda tugatish mumkinligini va buning uchun esa hayvonlar haftaning har uch kunida hashar qilishi kerakligini ma'lum qilardi napoleon oziq ovqatni ko'paytirish ishlab chiqarishni kuchaytirish haqida qayg'urardi agar fermadagi hamma kuch shamol tegirmoni qurilishi uchun sarflanadigan bo'lsa hayvonlar och qolishi muqarrarligini qayta qayta ta'kidlardi snobl esa chiroyli nutqlari va chaqiriqlari hamda hayvonlar aqlini o'g'irlaydigan shiorlari bilan haftaning uch kunida hashar yo'li bilan ishlashlariga rozi bo'lib ovoz berishga undardi napoleon esa oxirlaringizni yem va tortlarga to'liq bo'lishi va oziq ovqatlaringizning serobgarchiligi uchun oyoqlaringizni ko'taring derdi xullas hayvonlar ikki lagerga bo'lingandilar ular orasida faqat benyamingina betaraf edi uning nazarida oziq ovqatni ko'paytirish ham shamol tegirmonini qurish ham fermadagi hayvonlar hayotini yaxshilashga yordam bermasdi shamol tegirmoni qurilsa ham va qurilmasa ham turmush bir tekisda davom etib umr o'taveradi shamol tegirmoni qurilishi yaxshilikka olib bormaydi deb o'ylardi hayvonlar shamol tegirmoni qurilishidan tashqari hayvon fermasining himoyasi ustida ham bosh qotirishardi insonlar molxona jangida mag'lub bo'lishgan bo'lsa ham xohlagan paytlarida yana hujum boshlashlarini bilishardi birdan bostirib kelib fermani mister jonsga olib berishlari tabiiy hol edi buni har qadamda kutish mumkin edi hayvonlar buning o'ziga xos sabablari borligini sezib turishardi insonlar ustidan g'alaba qozongan hayvonlar haqidagi xabarlar yer yuzi hayvonlari orasida tezlik bilan tarqalib borardi fermalardagi hayvonlarning tinchi buzilib borayotgandi ular ham insonlarga qarshi qo'zg'olon ko'tarish harakatiga tushib qolishgan edi mudofaa muammosini hal etishda ham odatdagidek napoleon snowball bilan kelisholmasdi napoleon qurollar sotib olib hayvonlarni qurol ishlatishga o'rgatishni muhim deb hisoblardi snowball esa yer yuzidagi fermalarda yashovchi hayvonlar orasida targ'ibot ishlarini olib borish uchun kaptarlarni safarbar qilishga ko'proq ishonardi kaptarlar yordamida qo'zg'olonga undashning afzalliklari haqida jo'shib va'z aytardi yer yuzidagi mavjud firmalarning hammasida qo'zg'olon ko'tarilib g'alaba qozonadigan bo'lsa himoyani o'z uz o'zidan keragi bo'lmaydi deb tushuntirishga harakat qilardi hayvonlar avval napoleonni tinglashardi so'ngra snoubolga quloq solishardi lekin qaysi biri haq ekanligini ajratolmasdilar shuning uchun ulardan qaysi birining nutqi ta'sirchan bo'ladigan bo'lsa o'sha yoqqa qarab og'ib ketishardi aravani ot qaysi tomonga tortadigan bo'lsa o'sha tomonga qarab yo'l olishardi nihoyat snowball shamol tegirmonining loyihasi tugaganligini e'lon qildi uning qurilishi haqidagi masalani hayvonlar orasida ovozga qo'yish vaqti ham yetib keldi masala yakshanba kuni o'tkaziladigan majlisda hal etiladigan bo'ldi hayvonlar katta molxonaga yig'ilishdi shamol tegirmoni haqida gapirish uchun snoubolga so'z berishdi u shamol tegirmonining qurilishini himoya qilib salobat bilan ta'sirchan ma'ruza qila boshladi qo'ylar ma'rashib uning so'zini tez tez bo'lib turishardi so'ngra napoleon o'rnidan turib shamol tegirmoni haqida snobol aytgan gaplar safsata ekanligini tushuntira boshladi so'ngra hayvonlarni ovoz bermasliklarini so'rab darhol o'tirdi u nihoyatda qisqa gapirdi o'zini bu masalaga beparvodek tutardi birdan snoubol sapchib oyoqqa turdi qo'ylar maray boshlashdi snoubol qo'ylarning tovushini bosib tushadigan baland ovozda gapira boshladi shamol tegirmonning qurilishiga ovoz berishlariga undab o'z fikrlarini asoslay boshladi ovoz berishda teng ikki guruhga ajralib ketgan hayvonlar snoubolning maroqli va chiroyli ma'ruzasi ta'siriga berila boshladilar snoubol hayvonlar fermasining kelajagi haqida kuyib yonib gapirardi hayvonlarning ko'z o'ngida kelajakdagi farovon hayot manzaralari tiklanardi qo'l mehnatini hayvonlar yelkasidan ko'tarib yuboradigan elektr quvvati bilan ishlaydigan mashinalar yaratilishi haqida va'da berardi faqat hozirda hayvonlar ko'rib turgan somon maydalovchi mashinalar emas balki yer haydovchi traktorlar hosil yig'uvchi kombaynlar xashaklarni bosib mahkam bog'lovchi va donlarni navlarga ajratuvchi texnikalarning yaratilishi haqida bashorat berardi hatto derdi u elektr quvvati yordamida hayvonlarni jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin undan tashqari elektr nurlari yordamida har bir hayvon supasiga yorug'lik uzatilishi issiq va sovuq suvlarning olib borilishi xonalarning isitilishi haqida so'zlardi hayvonlar butun xotirlarini jamlagan holda diqqat bilan quloq solishardi ularning yuzlaridan snoubolga xayrixoh ekanliklari sezilib turardi ularning shamol tegirmoni qurilishi uchun ovoz berishlariga shubha ham qolmagan bo'lardi kutilmaganda napoleon sakrab o'rnidan turib ketdi ko'zlarini o'qraytirib g'azab bilan snoubolga qaradi va hayvonlar shu paytgacha eshitishmagan vahimali ovoz bilan chiyilladi tashqaridan esa hayvonlarni dahshatga soladigan xurish eshitildi so'ngra bronza ko'zli bo'yinbog' taqqan to'qqiz it harbiycha qadam tashlab molxonaga kirishdi va to'g'ri snoubolga qarab yurdilar itlar tishlarini g'ijirlatib g'azabga mingan holda irillab o'zining ustiga bostirib kelayotganligini ko'rgan snoubol qo'rqib ketganidan shoshib qoldi lekin tezda hushini yig'ib olib molxona eshigidan qochib chiqishga ulgurdi itlar uning orqasidan quviy boshlashdi yuz berayotgan voqeani ko'rib hayvonlarning tillari aylanmay qoldi qo'rqqanlaridan dag' dag' titrashib ularni so'zsiz kuzatishardi snoubol ferma tashqarisidagi katta yo'lga tutashib ketgan yaylov bo'ylab yugura boshladi u itlar kabi tez yugura olmasdi lekin chopag'on itlar ham uni tutisha olmasdi itlar yetay yetay deb qolganlarida snoubolning oyoqlari qayrilib yerga yuz tuban ag'darilib tushdi itlarning tutib olishlari aniqqa o'xshardi snoubol o'rnidan jon holatda turib yana oldinga intildi itlar yana yaqinlashib qolishdi hatto ulardan biri Snowballning dumini tishlab olishiga ozgina qoldi dumini darhol o'ziga tortib olib bor kuchi bilan qocha boshladi itlar tutib olay deganlarida hayvon fermasini o'rab olgan to'siqning teshigidan o'tib ketdi Snowball itlarga ko'rinmay qoldi jazavasi qo'zib ketgan itlar bir zum jimib qolishdi so'ngra orqalariga qaytdilar dadil va og'ir qadamlar bilan molxona binosiga qaytdilar avvalgi hayvonlar dahshat soluvchi itlarning qayerdan kelib qolganligini anglasha olmadi lekin kuchuklar terisini qoplab olgan junlarning rangidan va ularning sumbatidan jessi va Bluebellning laychalari ekanligini tushunishdi. Ularning yoshlari katta bo'lmasa ham bahaybat ko'rinardilar. Bo'ridek shiddatli va qo'rqinchli bo'lgan bu itlarni Napoleonning atrofida aylanib yurishganini hayvonlar ko'rishgandi. Itlar avvallari Mr. Jonesning oldida dumlarini likillatib, qanday erkalangan bo'lsalar, Napoleonning oldida ham shunday erkin harakat qilishardi. Hayvonlar buni sezib turishardi. napoleon qari nutq so'zlagan polning baland qismiga chiqdi hayvonlarni bir bir ko'zdan kechirib biroz to'xtaldi so'ngra bugundan boshlab yakshanba kunlari majlislar bo'lmasligini e'lon qildi shuncha paytdan beri majlislar uchun hayvonlarning juda ko'p vaqtlari sarf bo'lganligini aytib taassuflandi bundan keyin hayvon fermasidagi barcha muammolarni cho'chqalardan tashkil topgan maxsus qo'mita hal qilishligini e'lon qildi bu maxsus qo'mitaga napoleon rahbarlik qilardi qo'mita a'zolari masalalarni hal qilish uchun alohida yig'ilishardi qabul qilgan qarorlarni fermadagi hayvonlarga yetkazish bilan shug'ullanishardi hayvonlar har yakshanba kuni chaqirilardi lekin ular napoleon bilan harbiychasiga salomlashishar va angliya hayvonlari qo'shig'ini kuylashar so'ngra qabul qilingan qarorlarni eshitishardi snoubolning fermadan haydalishi ular orasida norozilik tug'dirgan bo'lsa ham buni tillariga chiqarishga hayiqishardi agar oldingi majlislarda bo'lganidek munozaralar bo'lib turganida e'tirozlarni bildirishga imkoniyat topishardi afsuski hayvonlar endi u imkoniyatlarini yo'qotib bo'lgandilar bokser nihoyatda notinch edi boshini qimirlatib sochlarini silkitib quloqlarini dikkaytirib fikrlarini bir joyga to'plashga va bo'lib o'tgan voqeani tushunishga harakat qilardi lekin snoubolning haydalishiga aytarli sabab topolmasdi majlis voqealarini xayolida qayta qayta tiklardi o'sha majlis o'tkazilgan kuni oldingi qatorda o'tirgan to'rtta yosh cho'chqa bo'lib o'tgan voqeani ma'qullamaganliklarini bildirishib chiyillashdi ular birdaniga baravariga o'rnilaridan turib bir birlariga so'z bermay baravariga gapira boshlashdi shunda napoleonning atrofini o'rab o'tirgan itlar xavf solib irillashdi cho'chqalar darhol jim bo'lishib joylariga o'tirishdi qo'ylar to'rt oyoqliklar do'st ikki oyoqliklar dushman deb maray boshlashdi chorak soat davom etgan muhokama shu tarzda yakunlangandi snobol haydalgandan keyingi yakshanbada skuyler cho'chqalar qo'mitasi qabul qilgan qarorlar bilan hayvonlarni tanishtirdi o'rtoqlar deb so'z boshladi skuyler o'rtoq napoleon mashaqqatli va og'ir vazifani bajarishni o'z ustiga olyapti bu bilan fermaning iqtisodini mustahkamlash qo'zg'olon g'alabasi bergan ozodlikni qo'limizda saqlab qolish uchun o'zini fido qilmoqda men sizlarni ishontirib aytamanki muhtaram napoleon yelkasiga olayotgan bu mas'uliyat talab qiluvchi ish haqiqatdan ham qurbonlik talab qiladigan mehnatdir o'rtoqlar rahbarlikni rohat va farog'at deb o'ylamang aksincha hayvon fermasini boshqarish uchun chuqur bilim shijoat va mas'uliyat kerak bo'ladiki hayvonlarning teng huquqligini muhtaram napoleonchalik tushunadigan va uni himoya qiladigan hayvon oramizdan topilmaydi haqiqatda sizlarning mustaqil fikrlashlaringizni ko'rib o'rtoq napoleon nihoyatda xursand bo'ladi lekin o'rtoqlar afsuski ba'zan chalkashliklar orasida o'ralashib qolganligingizni bilmay qolasiz o'zingiz tanangizga yaxshilab o'ylab ko'ring shoshma shosharlik bilan chiqarilgan noto'g'ri xulosalar bizni xarob etishi mumkin jiddiy o'ylab ko'rganimizdan keyingina bir fikrni aytishga o'rganishimiz kerak ya'ni yetti o'lchab bir kesmasak bo'lmaydi o'rtoqlar axir snoubol tomonidan o'rtaga tashlangan shamol tegirmonining qurilishi tinkamadorimizni quritib yuborishi haqida o'ylab ko'rdingizmi oyning yorug'ida ham ishlashimizga majbur qilyapti bu esa hayvonlar huquqini hurmat qilmaslik ekanligini bilasizmi bu jinoyat qilish bilan barobardir ha o'rtoqlar snoubolning qilmoqchi bo'lgan ishlarining hammasi jinoyat edi u hayvon manfaatlarini himoya qilmaydigan va o'zi haqidagina qayg'uradigan jinoyatchi edi agar snoubolga ergashganimizda ahvolimiz nima bo'lishini tasavvur qila olasizmi yo'q tasavvur eta olmaysiz bizning holimizga maymunlar yig'lardi molxona jangida mislsiz qahramonlik ko'rsatgan edi dedi past ovoz bilan qaysidir hayvon qo'zg'alon g'alabalarini saqlab qolishimiz uchun qahramonlikning o'zi kamlik qiladi dedi skuiler hozirgi kunimizda sodiqlik haqida o'ylashimiz kerak bugungi kunda hayvon fermasini boshqarayotgan rahbarga bo'ysunish juda muhim shuni aytish kerakki molxona jangida snoublning ko'rsatgan xizmatlariga berilgan baho nihoyatda oshirib yuborilgan o'rtoqlar hozir intizom temir intizom kerak intizom bugungi zaruriyatdir bir noto'g'ri yoki yanglish qo'yilgan qadam dushmanlarimiz bo'lgan ikki oyoqli insonlarning qaytib kelishiga yo'l ochadi o'rtoqlar sizlar esa albatta jons va uning xizmatchilarini qaytib kelishini istamaysiz hayvonlar bahsni to'xtatdilar chunki jons va uning xizmatkorlarining fermaga qaytib kelib o'zlarining ustidan hukmronlik qilishlarini xohlashmasdi agar deb o'ylashardi hayvonlar yakshanba kunlari bo'ladigan majlislar jonsning qaytib kelishi uchun yo'l ochadigan bo'lsa ularni to'xtatish kerak bokser hayvonlarning xayoliga kelgan bu fikrlarni shunday ifodaladi o'rtoqlar agar o'rtoq napoleon shunday deb aytayotgan bo'lsa bunga ishonavering shu kundan boshlab napoleonning so'zlarini tasdiqlash bokserning doimiy shioriga aylandi uning men ko'proq va yaxshiroq ishlashim kerak degan shiori yoniga napoleonning hamma so'zlari haqiqat degan yana bir shior qo'shildi bokser keyingi hayoti davomida har ikkala shiorga amal qilgan holda yashay boshladi qishki sovuqlar ketib ob havo biroz yumshadi ferma dalalarida bahorgi ishlar boshlab yuborildi snoubolning shamol tegirmoni loyihasi chizilgan xona mahkam berkitildi Bu bilan chizmalarning yo'qolib ketmasligining oldi olingan edi. Yakshanba kuni soat 10larda hayvonlar molxonaga yig'ilishdi. Ular kelasi hafta uchun beriladigan topshiriqlarni olishlari kerak edi. Shu kuni mevazor chekkasiga dafn etilgan qari mayorning qabri ochildi. Bosh suyagining skeleti olinib, bayroq osilgan tayoq tagidagi to'ngak yoniga qo'yildi. hayvonlar yig'inlar o'tkaziladigan molxona binosi ichiga kirishayotganlarida baland qilib ko'tarilib havoda hilpirayotgan bayroq ostidan o'tishar bosh suyagi chig'anog'i qo'yilgan bayroq ostidan uzoqroq yurib unga izzat hurmat ko'rsatishga majbur bo'lishdi majlisning tartibi o'zgargan edi napoleon skuyler va iste'dodli shoir deb tan olingan minimus uchalalari minbarga chiqib o'tirishdi ularning atrofini to'qqizta yosh it doira bo'lib o'rab olishdi ular orqasida esa xuddi xor kapellalaridagi ashulachilar qatori kabi boshqa cho'chqalar o'tirishardi ularning orqasidan boshqa hayvonlar joy olishdi hamma hayvonlarning diqqati minbarda savlat solib o'tirgan uch cho'chqaga qaratilgandi napoleon bir haftalik topshiriqlarni keskin va qat'iy ohangda yo'g'on ovoz bilan tushuntirdi so'ngra angliya hayvonlari qo'shig'ini bir marta kuylashganlaridan keyin tarqalishdi snoubol fermadan haydalganining uchinchi yakshanbasida napoleon shamol tegirmonining qurilishini boshlash haqida buyruq berdi buni eshitgan hayvonlar hayron bo'lishdi napoleonning o'z qarorini o'zgartirish sababini bilolmasdan aqllari shoshib qoldi ular lol qolib bir birlariga qarardilar napoleon ishning murakkabligi va qiyinchiliklari haqida mufassal gapirdi hatto qurilishga sarflanadigan mablag' hisobiga hayvonlarga beriladigan oziq ovqatning miqdori kamayishi mumkinligini aytib ularni ogohlantirdi shamol tegirmonining loyihasi mukammal tayyorlangandi uning ustida maxsus tuzilgan cho'chqalar guruhi uch hafta davomida tinimsiz ishladi ishchi guruhi shamol tegirmoni qurilishiga bir yil sarflanishi haqidagi o'zining xulosasini berdi skuiler bo'lsa hayvonlar orasida o'zining tushuntirish ishlarini olib bordi u kechqurunlari hayvonlar qonini qizitib yuboradigan otashi nutqlarni so'zlardi o'rtoqlar deb murojaat qilardi u hurmatli rahbarimiz o'rtoq napoleon shamol tegirmoni qurilishiga hech qachon qarshilik qilgan emaslar aksincha uni himoya qilishgandi snoubolning go'daklar boqiladigan xona poliga chizilgan loyihasi asli muhtaram rahbarimiz napoleon tomonidan yaratilgandi snoubol uni o'g'irlab olgan edi shamol tegirmonining qurilishi haqidagi g'oya ham dastlab o'rtoq napoleon tomonidan ko'tarilgandi shu payt hayvonlar orasida o'tirgan qaysi bir hayvon nima uchun o'rtoq napoleon shamol tegirmoni qurilishiga qarshilik qilgandi deb so'rab qoldi o'rtoqlar deb javob bera boshladi skuyler bizning rahbarimiz o'rtoq napoleon hushyor epchil va uddaburon u ro'y beruvchi voqealarni oldindan ko'ra olgani hamda snoubolning yashirin harakatlarini sezganligi uchun ham shunday qilgan edi asl haqiqatni ochib snoubolning dushmanligini fosh etish maqsadida shamol tegirmonining qurilishiga qarshilik qilishgandi bizning g'alabamizni ko'ra olmagan snoubol xavfli dushmanimiz edi ta'sirchan va chiroyli ma'ruzalari bilan o'zining asli maqsadini niqoblab olgandi hayvon fermasini ichidan turib tashqi dushmanlarimiz bilan hamkorlikda qo'poruvchilik ishlarini olib borishga tayyorgarlik ko'rayotgandi dono rahbarimiz o'rtoq napoleon esa buni sezib turardi shu bois ham shamol tegirmonining qurilishiga o'zini qarshidek qilib ko'rsatgandi bu snoubolning dushmanligini fosh etish va bo'ladigan ko'ngilsiz ishlarning oldini olish uchun qilingan ishlardan biri edi buni harbiylar va siyosatchilar taktika deb ataydilar skuiler oxirgi jumlani uch marotaba baland ovoz bilan takrorladi va dumini likillatib maroq bilan ayyorona kuldi hayvonlar bu so'zlarning ma'nosini aniq tushunmasalardi skuylerning so'zlaridagi ishontirish quvvati ularning aqllarini o'g'irlab muhokama qilish hofizasini yo'qotdi uning ustiga itlardan uchtasi taxta solib irilladi natijada skuylerning fikrlari hayvonlar tomonidan so'zsiz qabul qilindi